похитав головою Ольг. Мова ну, твоя мені до вподоби. Ну що ж, навчишся, якщо збираєшся в наші краї? Обережно ступив униз. Ольг одним рухом скинув із плечей кожуха, недбало пожбурив вслід Моню. Візьми, а ти закоцюбнеш. Озирнувся, чи ніхто не завважив. Ні, не боявся а не хотів, щоб хтось запримітив у цю його поблажливість до раба. Нікого не видно. Аж тоді причинив двері, грюкнув засувом, звів погляд на Орлину гору. Її вершина бовваніла високо над усім світом, червоні полоски перебігали по ній. Це сонце опиралось на неї своїми руками променями. По обіді повернувся Ярра розпашилий, збуджений, одяг забруднений, обличчя руки подряпані, та вигляд мав хвацький і задирикуватий. Ще кінь не зупинився, він уже з нього скотився і здалеку гукнув. Правду мовив раб, немає скольда й дружини його. Подалися кудись. Добре видивлявся, перепинив його Олаф. Хендрика бачив. Та ви ж воно того скольда, на чим світ стоїть. Каже, щоб його найвища хвиля накрила, перша стріла вразила і спис прохромив. Приведіть раба. Уже не слухав далі Олаф. Мон вийшов із кам'яниці, примружив очі, підставив обличчя сонця. Жадібно втягнув в себе повітря, ніби і справді пив його, кинув погляд на гурт варягів рушив до нього, похитуючи головою. Ти казав, що знаєш той край, куди подався Скольд. Олаф став перед ним великий, незграбний, заступив сонце. Поведеш нас туди. Наведуйте його та наглядайте за ним пильніше. Уже навздогін у спину мому кинув. Якщо знайдемо Скольда, то рабом більше не будеш, а обдуриш в голову зітно. Кілька днів готувались до походу, смолили човни, замовили щогли на них, шили нові вітрила. Хоч як не терпеливилось Ольгу і Яррові щонайшвидше вирушити в погоню за убивцею брата, Олаф не приставав на їхнє вмовляння, лише невдоволено смикав сивого вуса. Він добре знав, що в далекому поході, де все чуже й вороже, важить кожна дрібниця, гарно напнута тятива лука, гостро наточений меч, міцна кальчуга, легке і зручне весло. Тому й оглядав кожного воїна прискіпливо й вимогливо змушуючи все підганяти і припасовувати. Я надібрався випробовувати щита котрогось із варягів, гупаючи шаленою силою по ньому палицею чи мечем. Траплялося, розлітався щит на друзки, залишаючи воїна беззахисним і розгубленим перед грізним ярлом. Той же, повимахувавши перед носом невдахи зброєю, зневажливо відходив геть бо чого вартий варяг, який ладає захиститись і ржавим залізом? Ольгу всі ці дні не відпускав від себе Моня, допитувався про його край, змушував говорити своєю мовою, дослухаючись до кожного слова, намагався і сам повторювати, важко перевертаючи їх у роті. Дядько, дивуючись такому потягу від чужинської мови, якось пробурмотів. Це в тебе від батька. Ти хоч і був нещадним до ворогів, та завжди в усіх землях, куди водив його Бог війні, намагався зрозуміти мову тих людей. Казав, що таким чином він їхні наміри вивідує, не дає себе ошукати. Ось так. Похитав головою, але схвально чи осудливо. Олю ніяк не міг второпати. Інколи його навіть починало дратувати дядькове надмірне опікування, постійне наглядання. Ну, звичайно, йому, як старшому серед родовичів,